قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة حبنا حبنا أو أشد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه برد أصلى بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا إمام المهاجرين والأنصار سيدنا محمد harus menggulir menuju kematian bergerak mulai waktu kelahiran dan akan berhenti di saat nafas yang terakhir dan setiap putaran kehidupan itu melewati kenikmatan dan kesedihan kesedihan adalah tempat tabah dan tempat juga bersyukur karena bersyukur sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dijelaskan dan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan di dalam hadis Al-Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa aku bersyukur atas musibah sebab tiga yang pertama musibahnya tidak datang pada akidahku kalau musibah datang pada akidahku aku berjalan agama musibah terbesar Allah mampu memberikannya tapi Allah tidak memberikannya hanya musibah yang lain yang kedua Allah SWT mampu memberi musibah yang lebih besar tapi Allah tidak memberikan yang lebih besar memberikan yang ini saja yang ketiga Allah jadikan setiap musibah itu penghapus dosa jadi Walaupun kita tidak senang dengan musibah, siapa pula yang senang dengan musibah? Semua manusia mau yang bagaimana namun jika datang musibah, hiburlah dirimu bahwa Allah bisa memberi musibah yang lebih dari itu dan musibah yang menimpamu itu sedang mengintis dosa-dosamu yang jika tidak tergipis akan membawa musibah yang lebih besar dikumpul dari akhirat. Jika kalian bersyukur, Allah tambah kepadanya bagi sedikit dan rumput terbuka dari semua kemuliaan Sayyidina Muhammad. Dan setelah itu, kita pahami rahasia kemuliaan tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinah dan Munawwarah. Dan tempat yang dimuliakan maka yang utama, tapi yang paling dicintai Madinah yang penawar Dari mana hadirnya yang kita baca tadi Beliau berdoa Allahumma hafir ilaiha Madinah Kahubina Makkah Awasyad Wahai Allah Jadikanlah kami yang mencintai Madinah ini Seperti kami yang mencintai Makkah atau lebih lagi Lebih dari mencintai Makkah Berarti mahabbah cinta sangat diizinkan oleh Rasul SAW maka dilantunkan dalam doa untuk mencintai Madinah lebih dari Mekah yang pernah. Walaupun secara kemuliaan tentunya Mekah adalah kota atau wilayah Arab yang mulia, namun yang tercinta adalah Madinah lebih luar. Terbukti dari doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah رواية صحيح البخاري إسرائيل الدعاء اللهم ارزقني الشهادة في بلد رسولك وحين الله beri aku mati syahid tapi mati syahid yang di tanah Madinatul Munawwarah tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang minta obat itu bukan? Karena ilmu berdampingan jasad dan dekat dengan jasad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada Rasulullah. Hati nafiran yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Medan Madinah tempat berkumpul para sahabat dalam perjuangan yang meluas. Dakwah tidak meluas di Makkah Al-Mukarramah dakwah meluas di Madinah Madinatul Munawwarah mulai meluasnya dakwah kepada penjuru. Kenapa? Karena Madinah padahal tidak mempunyai kelebihan bukan kepada para nabi dan rasul. Maka kota Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi lainnya Tapi Madinah tidak punya sejarah para Nabi Tapi Madinah kota para pecinta Sayyidina Muhammad saat itu Mekah mengusir dan membenci Nabi wilayah Medina wilayah lain yang tidak berani menerima Nabi SAW datang mereka kalau takut diserang pasukan Quraisy Madinah membuka pintu semua semuanya untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ayat sahih Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Fatah Makkah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah Mukarramah dan orang Madinah menangis mulai bicara Rasul sudah pulang kampung sekarang hingga kita ini orang asing pulang ke Madinah dan Munawwarah Rasul dikabari oleh Jibril alaihi salam dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka Rasul berkata ya dan Madinah Fahim di Madinah Al-Mahiyah Mahiyahum Wal-Mahmat Mahmatikum Baik seluruh Madinah hidupku bersama kalian Wafatku juga di tempat kalian Maka mereka pun memeluk lagi dan menangis dari gembira Kesukaan dan wafat pulang setelah ini ke Madinah ke Munawara Rasul ingin kampungkan kampung halaman tempat kelahirannya tapi kampung halaman Rasul adalah tempat para pecinta beliau sallallahu sallam barakatuh semoga yang harta dari kota sehingga tempat yang paling banyak orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam amin amin amin Dia kan di dalam Sahih Bukhari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan ziarah di malam hari wilayah Baqi perkuburan Baqi dekat dengan Masjid Nabawi melakukan ziarah di antaranya dimakamkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan lainnya juga Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha berziarah ke sana sering juga di sana dimakamkan syuhada Uhud beberapa di antaranya. Saudara sekali beliau kemuliaan satu hal yang perlu kita lakukan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat wafat mempunyai 120 ribu sahabat. Jumlah sahabat beliau 120 ribu. Dijelaskan oleh guru mulia kita muslim dalam bilang al habib Umar bin Muhammad bin Zalim al-Hawir bahawa dari 120 ribu sahabat Rasul hanya 10 ribu yang dimakamkan di Madinah bin Munawarah kemana 110 ribu semuanya menyebar ke wilayah Kudiru Barat dan Timur membawa Alhamdulillah wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dua lagi hadir hadirat yang mulia Allah jelaslah sudah perjuangan para hamba-hamba yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan oleh Allah dengan cinta emas mereka menjadi pahlawan di menuju barat dan timur dimanapun mereka pergi mereka menjadi pahlawan yang karena membawa salah nabawinya yang diajarkan oleh sang Nabi dan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Maka pertanyaanlah doa yang diajarkan oleh Rasul ini Bukan hanya diajarkan oleh Rasul Tapi Rasul juga berdoa dengan doa itu Allahumma Hafiz ilayna al-Madinah Kepukina Rabbah atau asyik Wahai Allah Beri kami cinta Jadikan kami mencintai Madinah Seperti kami mencintai Makkah Atau lebih lagi Kenapa? Karena di Madinah terdapat Makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tempat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersatunya muhajirin ya dan ansor ke pelbagai penjuru sampai ke wilayah Tabuk dan Yaman dan terus ke Syam dan terus dan terus demikian keadaan para sahabat Allah wa Tuhan Masjid pada perluasan dakwah itu di Madinah Tuhan dan ini negara dan mulia dan Allah saya tidak berpanjang lebar dari kaitan Cuma menyampaikan tugas dan itu salam dari Ibu Mulia Muslim Alhamdulillah Al-Habib Muhammad Muhammad Sayyid Al-Habib Kita bertemu di Dubai menuju Cairo Dan saya terus ke Jeddah dan Nabi Ibu Maroko eh, Di antara ujian yang sangat banyak disampaikan Di antaranya adalah Agar kita semakin mempersatukan diri di dalam perjuangan dakwah kedamaian Karena itu lebih dari hajat yang dihantar dan dipecah belah kebelinya sebab muslimin yang dipecah belah jadi kita berusaha untuk menyatukan di berbeda pakaian, berbeda pendapat, berbeda partai misalnya, berbeda pekerjaan misalnya yang lagi itu semua pecah belah kita kita berusaha menjadi uh, penyatu bagi pemecahan ini masing-masing dengan pekerjaannya yang sekolah di sekolah itu yang bekerja di sekolah di pekerjaannya yang rumah tangga di rumah tangganya terus sedikit demi sedikit memenuhi umat ini karena Indonesia cepat atau lambat akan menjadi negeri kebanggaan muslimin di seluruh dunia. Haji Jujur yang dimuliakan Allah dan banyak dari beberapa yang disampaikan beliau e, di antaranya adalah juga beliau mendapatkan kudur tidak bisa datang ke Indonesia kecuali setahun sekali saja jadi mutlak memang wilayah mungkin mungkin dia akan datang di bulan sebelum bulan raya atau di bulan raya beliau menuju setahun sekali dan menyampaikan salam saya sempat melihatnya dulu Muslim-Muslimah datang sampai di mana-mana dan melihatkan kepada Sungguh zikir itu aku, sungguh zikir itu aku Bukan berarti tidak perlu kerja, tidak perlu sekolah, tidak perlu rumah tangga dan Tetapi dengan kita masing-masing Tapi jangan lupa zikir terhadap hati Dan hati tidak akan tenang kalau masalah tidak selesai Berarti zikir menyelesaikan Nabi Sidrat hanya Nabi Abu Hal yang disampaikan yang diberikan tugas kepada saya dan juga para saudara-saudara Ikhwan ya, yang seperjuangan yang ditugaskan kepada beliau untuk lebih giat lagi untuk mempercepat lagi ke munculnya kedamaian di wilayah kita dan bangsa kita Iran. Beberapa hari yang lalu kita dengar musibah yang menimpa uh, di wilayah negeri yang lain maju di dalam elektronika ya, kalau saya sebut negerinya karena ini kan sekarang langsung berusaha seluruh dunia ya, ya. jadi kasihan kalau kita sebut negerinya kalian semua tahu sampai lima puluh, kota habis kena tsunami ya, jadi negeri ini benda-benda ataupun eh, alat-alat elektronik akan drop secara logika maka dengan itu pasaran produksi dari Indonesia atau dari negeri berkembang yang terhambat atau terinjak selama ini, maka dengan kejadian ini akan mulai naik. Ini kita melihat matahari terbit kemakmuran akan segera muncul insya Allah. Semoga Allah mempercepat rahasia kebahagiaan dan mudah mengumpulkan seluruh hayatnya seluruh wajah ini kecuali kau pastikan wafat dalam seluruh hati ketika berkumpul di hadapan sejumlah dari Allah SWT karena kita ini selalu serah ceria dan limpahi dengan hadapan rahmat kita akan bahayakan kepada kami musibah singkirkan musibah seluruh musibah di dalam kita akan datang kepada kami kenikmatan lipat ganda dan seluruh kenikmatan di dalam kami. Wa kumu jami'an ya Allah. الذي لا إله إلا هو الذي